יש שם, בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז. קו מספר 6, גם כן 25, 63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה. המזרחה המסעדית, אה, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי. כפרה דעוונות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מתובל בכל מיני תבלינים בכל התבל. זה גם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדאבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וקללותיה. נפתח מילגבר, בהנהלתו של האדון המהולל מרקו. ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ז'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליינט. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבור. העוונות. חלבתנו כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח ותרנגול הודו נחמד Ах, ג'נטילה. ונאמר אמן. רננו הצדיקים שירו שיר חדש, הקשיבו נעים יממה, קנטטה לשווארמה. טוב, מה זה קנטטה? פטטה. חולה אחינו הפעוט. אה? הלב שלו שחור. טוב, מה קרה לו? תדבר על זה בבית. היידה היידה, תזיזו את העצם על האש. היום קצר העם רעב והשווארמה מרובה. תראה, תראה הריח. ריח שלא שמע שלמה המלך וגם כן אחשורוש. ניחוח, משמח לב פתוח, וחותך אוויר סמיך. מי לא טעם? חמור בלעם, מי כן טעם? ולא רצה כפול. תעזוב זה לגל הקל. סמי איפה, סמי הנה, איפה הלכת? טלפנתי, טלפן, טלפנת, טלפנתי, טלפן. אהה. שמחו הצדיקים ושירו שיר חדש, הללויה לשווארמה, קנטטה לשווארמה. טוב, מי זה קנטטה? לעבודה, למטה. אחד פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק. יוסף הצדיק. עם מילואים חיננים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בנענה. בנענה. וצ'יפס וצ'יפסעובי מחט, וגם כן מנה בלתי שפויה. בלתי שפויה! שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר. אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה. שווארמה. שווארמה. שווארמה. אחד עוף בדבש. איך סתם מאיפה מלאכה? לקחתי? שנשתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע ופלאפל מודל גמליאל ותתנענע איך הספציאל סלטיה בנוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנ"ל, כנ"ל, שווארמה, מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם עופים על קצ'ווה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעה עם אח שמו. טוב, תן כבר לדבר. שני מיץ, אחד עגל בריצה, שני ברווז בקפיצה, ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק. תביא מהר קורקובניקו קויופי, לכבוד מכבי יפו. ופריקסה אחד בשביל מזכיר ים סוף, מעגל וכבד של עוף צפוף. אחד טורקי קטן, בלי הל, בלי כלום. שווארמה, שווארמה. בטטה עם שווארמה? מקובבה! אחינו מאיר, אל תשאלני עזרה. יש לו פנים של גמבה, מאיר. הלב נהיה לו גולה שזרה, איזה נוסח, מאיר, נוסח נחס, עזרא, מה קרה לו מאיר? אמורה, עזרא. אמורה? זאת אומרת, שפוט שופט אחינו מאיר. ועל מי, אחי? על מי? ג'נטילה. ג'נטילה? הבת של מרקו מהמילקבר. מילקבר. וואלה ג'נטילה, יימח שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה. טוב תחכי לי, שבת שולה. ballerina. Jugor, Berlinches, Burekas, im Leben Caminados. Shawarma, shawarma, shawarma, shawarma, shawarma. Ach, gentila. חיי נהיו פתאום טרגדיה בתנור. ליבי שחור כמו בלדה על הגריל. בינינו עוד מפריד נהר של טרטור. שירי קורא בליל, שיר ברבור צלוי. סמי, סמי, אחיך מאיר כבר בוער עם פחמים. תגיד לו מהשם שלי בוז שני פעמים. סמי, סמי, אחיך מאיר יעשה ממך סלטה. על הפתה. סמי, סמי, זה כבר לא קנטטה. אני נמאס לי מהשווארמה. חס ושלום וחלילה נחס. שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור. מה אמרת? נהיה לי גועל מהגריל. לא שמעתי. אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה. לא שמענו! מילקבר! השתגעת! מילקבר! וואלכ די כבר! אביך הוא עשה בורקס. עשה? לא אמרתי. אה? לא עשה. סביך הוא עשה בלינצ'ס. ז'מה! So what? דוד המלך של... אתה ממנו. הוא עשה יוגורט? אולי. לא עשה. לא עשה דוד המלך יוגורט. שיהיה בריא. המשפחה שלנו, מותק, זה באופן היסטורי. las delicas, keftaticas, cigaricos, jatsilicos, cabedicos, קורקבניקוס. אני אפתח לי מילק בר! מבולנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס. מקסימום! שקשוקה! חלאס! אני נשבר לי מהאנטריקוט! וואלכ, תשתוק! התבלבלתי כבר מהקוטלט. אל תבלבל! לא יבוא אל פי אפילו לוקוס. אנטיובוס! לא אטעם יותר קבב עם טחינה. מרגרינה! אני אפתח לי מילקבר. אני אפתח לו קבר! הבן אדם לא גבר! מילקבר! נבר! קבר! מילקבר! נבר! על גופתי האפויה בתנור של השווארמה. אך ג'נטילה! אביך מרקו יהיה אבי, ואת אשתי. אחי! אני, אני שומע, מנוטרופו. אחי! טוב, שמעתי, פיאנו, פיאנו. אחי! טוב, שמעתי, בסטה! אני אחיך ואתה אחי. Ma קוזה. כחוקן. כן, הקשקבל הזה עולה עלינו. מי? מרגו? לשבור אותנו עם הלבניה. מי? מרגו? והוא הדביק על סמי את ג'נטילה. מה? מרקו? בשביל לקרוע את כולנו. מרקו! אנחנו נטגן אותו עם מלח. את מרקו. נכניס לו את השיפוד עם כוח. למרקו? הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה. המרקו. זה הכבוד של משפחתנו. מרקו. קדימה, עזרא. אני פה, מאיר. עם בשרנו, שיפודנו, חומוסנו, שוקשוקותינו, מג'דרנו, סנופרנו, חמוצנו, ממולאנו, ממולאנו, ממולאנו, ממולאנו. נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילגבר. בר. לא, יא רבי! אם אין אני לי, אני לא יודע מי. לא, יא רבי! דוד מלך ישראל חי ויחיה. לא, יא רבי! תיקח עורך-דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. <laughs> ובזול. טוב, מה להגיד? טוב, לא מבין. מה לא מבין? גם לא תופס. אם לא תופס, גם לא נכנס. מה לא נכנס? גם לא נתפס. הכל נהיה סלטה. אולי מפה באה הקנטטה. טוב מה יש בעולם יותר טוב מהשוק של עגל, יותר טוב מהטחול של כבש, מהדג עם פלפל, מהפול מתדמס, מהבמיה עם כליות, מקובה עם צנובר, מאפרוח על הגריל. מסטייק הצוענים מאוסובוקו על הקוקו הכל נהיה סלטה אולי מפה באה קנטטה עולה עליי מה קרה? פרצה! עוד לא לקחתי עורך דין! פרצה! זה מינימום כל החיים! אך שנטילה! מה קרה לה? רוצח! מה עשית מאיר? רוצח! טוב, מה? שוטט מן השיפוט, יא מלר! גבינה. גבינה עם יוגו וז'נטילה. שלום לה. ומרקו? אתם זוכרים את ששון הארוך, זה שאחותו זאת מלכה ממטולה? שהתחתנה עם יהודה מעפולה? מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה. ששני בניו לקחו את שתי היתמות של דודה רבקה. האבא של ז'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה. מי? מרקו? אך, ז'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס, שטבע בבניאס. מי? מרקו? אך, ז'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה. מי? מרקו? אך, ז'נטילה. כן, מרקו שפתח בו את המילגבר. הוא! <laughs> מרקו! <laughs> גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא, זיכרונו לברכה, ולכבוד נשיאנו, ירום הודו, וראש ממשלתנו. אין דבר שתחיה, שייכנס אחינו הפעוט והמסכן, סמי. לחופה ולמעשים טובים. אם גנטילה, ואנחנו כולנו על דעת המקום ועל פי רוח הזמן, נתעסק יום אחד עם מלבר, ויום אחד עם שווארמה, שלא יתבשל השווארמה, בחלב הממה. שווארמה. אה, מה זה חשוב, שווארמה, מילבר, העיקר שיהיה שווארמה. טוב. ישמחו הצדיקים שיר שיר חדש, הללויה על המדבר, קטנטה לשווארמה. Thank you.